وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا Na nini kilichowazuilia watu kuamini ulipowajia uongofu isipokuwa walisema, "Je, Mwenyezi Mungu humtuma mwanadamu kuwa ni mtume?" قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا sema ingelikuwa duniani wapo malaika wanatembea kwa utulivu wao basi bila shaka tungaliwateremshia malaika kuwa ni mtume wao Qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum innahu kana biibadihi khabiran basira Sema Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi hakika yeye anawajua vyema waja wake na anawaona waman yahdillahu fahuwa almuhtad ومن يضلل فلن tajid lahum اولياء min du ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً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 ardhi ni mwenye kuweza kuumba mfano wao na yeye amewawekea muda usio na shaka yoyote lakini madhalim hawataki ila ukafiri قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق ۖ وكان الإنسان قتورا Sema, lau kuwa nyinyi mnazimiliki hazina za rehma za Mola wangu mlezi, basi hapana shaka mngelizuia kuzitumia kwa ajili ya kuhofu. Na mwanadamu tangu hapo tabia yake ni mchoyo. الله أكبر الله أكبر kilichowazuilia washirikina wa maka kuifuata haki ulipowajia wahi hadi ufunuo pamoja na miujiza isipokuwa madai yao kwa ujinga wao ya kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu hatumi mitume wanadamu ila huwa ni malaika. Sema kwa kuwarudi la ukuwa duniani badala ya wanadamu wapo malaika wanatembea kama wanadamu na wamekaa humo basi tungeliwateremshia kutoka mbinguni malaika kuwa ni mitume wao katika jinsi yao. Lakini malaika si kama binadamu na wangelikuja basi wangekuja kwa sura za watu. Sema kama mnaokataa utume wangu basi Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni wakutuhukumu baina yangu na nyinyi. Akathibitisha ukweli wa ujumbe wangu kwenu. Hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kujua hali zenu na mwenye kuviona vitendo vyenu, naye ni mwenye kukulipeni kwa hivyo. Waambie yule ambaye Mwenyezi Mungu anamuongoa kwa kuwa yu tayari kufuata uongofu, basi huyo ni mwongofu. Na anayempotoa kwa kufisidika hulka yake, hutopata kwa nusuru asiyekuwa yeye wa kuongoa duniani na akhira tutawakusanya wakikokotwa juu ya nyuso zao hawaoni wala hawasemi wala hawasiki na mahali pao wanapopelekwa kukaa ni jahanamu kula moto ukipungua ukali wake Mwenyezi Mungu anazidi kuchochea wake kwa nguvu zaidi adhabu hiyo ndiyo malipo yao kwa sababu ya kuzikataa dalili tulizowaletea za kuthibitisha haki na kwa ile kauli yao kusema Hivyo sisi tutafufuliwa kwa umbo jipya baada ya kuisha kwa mifupa na vumbi. Je, wameghafilika na hawakujua kwamba Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi juu ya ukubwa wao ni mwenye kuweza kuumba watu na majini kama wao na mwenye kuweza hayo vipi awe hawezi kuwarejesha wao upya na hilo ni jepesi zaidi kwake. Na yeye subhanahu ameweka muda maalum wa kuwarejesha tena baada ya kushakufa na huo hauna shaka kuwa na muda huo ndiyo siku ya kiyama na juu ya hivyo waliozidhulumu nafsi zao kwa ukafiri wanakataa baada ya kuletewa hoja hizi na hayo si kwa lolote ila kwa ukafiri tu waambie hawa washirikina lau kuwa mnazimiliki riski za Mola wangu mlezi mngelizifanyia ubakhili kwa kuogopa ufakiri kwani tabia ya watu kuwa na pupa na ubakhili na Mwenyezi Mungu mkwasi na karimu humpa anachotaka mtakaye na uteremsha miujiza itakayo yeye sio itakayo watu na yeye katika yote hayo ni mwenye hikma na mjuzi.